літаратурная анталогія шаноныя слухачы прапануем ваш увазе старонкі рамана івана мележа людзі на балоце выканаўца артыстка лікапташук Калі возера засталося ззаду, хадоська не адразу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе яна апынулася і куды трэба ісці. Ні сняжку нейнюю тут не было. І густы нават цяпер хмызняк здаваўся на дзіва цёмным. Месце было, глухое хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла на ўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна падышла аж пад самыя глінішчы. За дрэўцамі зусім блізка былі агароды хаты, і толькі тады зразумела яна, дзе яна сама і як знайсці хату захарыхія. Темне затоєне корень, який шукала, а вокни, які ж чорні. Страха навісла зелене, струпавате, над хаткою димок ується. Хадоська зірнула з подозроностю, тінь убачить, чого у тим димі ні. Дим, як дим. Хадоська стояла, отдихвалася і чула, як мерзнуть ноги, але стукать не спішалася паволі збіраўся прыцемак дрэвы гусцелі збліжалася адно з адным насоўваліся абступалі усё шчыльней калі праз некалькі хвілін наважылася пастукаць Скураня за дзвярыма пачулася асцярожная. «Хто тут?» Голас быў нізкі, як бы прастуджаны. «Это я!» – выціснула Хадосіка. «Хто? Не пазнаю. Аўдоля?» «Я! Хадосіка!» «Якая Хадосіка?» З коранёў. З коранёў. У хаце шарганула засаўка. Дзверы крыху адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей і упустила хадоську. Адразу ж, як хадоська ўвайшла, засаўка шарганула ўзноў, а ў хаце было зусім цёмна, і хадоська стала як сляпая. О тут лаўка поцягнула, пасадзіла яе знахарка. Хвіліну яна маўчала, і гэтае маўчанне здалося хадосце доўгім і нядобрым. Хадоська нібы пачула на сабе позірк, дзіўны ў такі цемры, як знахарка магла што ўгледзець. Што ў цябе? Прасіпела нарэшце знахарка што баліць. Хадоська пачула, што твару стала горача, не магла сказаць ні слова. Калі што якое, не думай нічога. Кажы, не саромейся. Хадосьцы зноў здалося, што знахарку цемры прыглядаецца да яе, чагосьці чакае, Але хадоська, як раней маўчала, няёмка неасцярожна, і знахарыха раптам ударыла, нагуляла. Хадоська аж сціснулася, згорбілася, летні згарэла, здалося знахарка смяецца з яе. Ёй захацелася ўскочыць, кінуцца да дзвярэй, абы куды толькі б з хаты, куды вочы глядзяць. Дурная, чаго ж яна прыйшла, панадзеялася але Захарха сказала чула і спачувальна. А што ж? Дзела маладое. Яна падышла да печы, сунула кавню лучынку, запаліла агонь на каменку. Хадуська недаверліва ўгледзелася ў захарху і раптам паспакайнела. Нічога страшнага. Ну жанчына, як жанчына не старая, не худая, твар, як у другіх жанок, Нос шырокі, зусім не вядзьмарскі, унь валасы падабраны ў хустку. На шчаце чорная плямка ад сажы. Ты не адна, не першая, не апошняя. Знахарка таксама кінула позіркам хадоську. Даўно ў цябе месяц два. Хадоська чырванеючы адказала, і знахарка супакоіла. Нічога. Не позна. Калі Захарыха стала занавешваць посцілкамі акенцы, пасмялелая хадоська агледзелася. Агонь з камінька добра асвятляў палаце, накрытае посцілкою, стол, на якім пад абрусам горбікам значыўся хлеб. У кутку над сталом, абвешанай ручнікамі, цьмяна паблісквалі абразы такія, як і ва ўсіх. І ўсё было, здаецца, такое ж, як і ў другіх, палічка з міскамі каля дзвярэй, драўлянае вядро на лаўцы, невялікая старая скрыня, толькі на цёмных змохам і крывымі шчылінамі сценах многа было касмылёў сушанай травы, ды на палічках каля печы нейкія пляшачкі. «Што, глядзіш, як жыву?» – перахапіл яе позірк Захарха. «Жыву пагано, заздросціць няма чаму». Хадоська ціха паківала галавою. «Була поражыла, дакончылася ўсё. Дурноты ў людзей развялося, не знаюць добра свайго сляпыя, як дзеці. На антихрыстаў, на душагубаў гэтых» на дактароў савецкіх надзеюцца. Надзеюцца прападаюць прастое, бо дактары тае толькі рэжаць, труцяць. Захараха загаварыла раптам даверна, шэптам, А загад, які выйшаў, Кеб усіх, которую нутром не дужай пераводзіць. Гэта значыць, папсаваных, каб не было. Усё адно як каторы не дужы зусім той не чалавек. О Унь колькі хворых я вылечыла. Жывуць ды богай мяне хваляць. Дак начальнікі дыхтароў тых злосць вялікой на мяне займелі, што лячу людзей. Не па закону кажуць лечыш. Не маеш права маўляў хворых лячыць, хворых па закону трэба забіваць. Хадоська слухала, вельмі спачуваючы гэтым няшчасным. Хворых нешчыць загадваюць падумаць толькі. А ад таго гразістца сталі мне начальнікі. У тюрму нават абяцаў адзін шалапут з сельсавета. Захарка ўздыхнула. Цяжка. Ой, як цяжко, хоць у пельку. Яна кінула вокам на хадуську і дзелавіта запыталася: « Што прынесла? Хадуська, задуменная, расчуленая, не зразумела: Што? За работу кеп заплатіць, што прынесла. А Я прынесла. Хадуська дастала за пазухі насоўку з грашыма, выбрала ўсё да капеечкі, и отдала. Изняла свиту, скинула скарб свой, каптанчик вышиваны. Ну, скажи, матце, что сгубился. Захарыха, якая хотела была лечить гроши, раптом ухапила каптанчик, нетерпливо покрутила у руках, оглядела. О, каптанчик, видать, пришелся ей до сподобы. Ну, диво, каб такий каптанчик не сподобался. Захарыха навот надела его, — але тут же схамянулася, зняла і згарнула. Палічыўшы грошы, знахарка глянула на хадоську. Гэта ўсё? Усё, прашаптала хадоська, Бахата ж ёй як трэба, яшчэ чаго добрага і не захоча рабіць. Мало этого. Хадоська маўчала. От, канешне ж, Зараз жа не захоча, верне грошы, скажа, ідзі, як прыйшла, Але дзе ж ёй хадосьцы, узяць ты грошы яшчэ болей. Няма больш, сказала хадоська. Ну, няхай жа, прамовіла мякчэй захараха. Адно што шкода мне цябе. Добрая я. Яна схавала грошы кудысьці пад паху паклала каптанчыку скрыню, якую тут жа замкнула на замочак і падалася к печцы. Упраўляючыся пры печцы, загадала хадосьцы разуцца, дала рваныя сухія анучы, прынесла карэц гарачай вады з чабаровай заваркай. Хадоська перабулася, напілася і пачула, як па целе пайшла лагодная, млосная цеплыня. Ну што агрэлася, заўважыла Захарыха. Распраніся. Цветоскінь. Няма чаго. Хадоська зноў сняла світу і цяпер ужо сядзела як дома ў шэрай зрэбнай кофце сіні спадніцы, на якой фарба ляжала плячамі. Сядзела, сачыла за знахаркай, якая поркалася каля печы, чула, што ўжо амаль не баіцца яе, ныла толькі тужліва ў грудзях. Трывога перад адным, нязнаным ніколі, але такім нядобрым, такім страшным. Яно было блізка. Вярнуўшыся ад печы, Вядзьмарка глянула зноў так строга, што хадосьцы стала боязна. Кеб не слова пра ўсё. Зразумела, ніколі, нікому. Кляніся. Хадоська хуценька, спяшаючыся, сказала: «Ніколі, нікому, ні слова, як перад Богом. Яна перахрысцілася. Дабра не чакай, калі скажаш, пагрозілася знахараха. Хадуська так зірнула ў адказ, што было відаць, Хай рыжуць, хай паляць, не дазнаюцца нічога. Тады Захарыха загадала: « Ну лажыся. Хадуська не варухнулася, як бы не чула. Знахарка хацела пакласці яе сама, але як толькі кранула яе рукой хадоська дзіка адкаснулася: Не дурная Чаго ты? Хадоська прамаўчала. Сорам, страх, агіда, роспач. Усё было на яе твары разам, ён гарэў агнём. Ай, як божа, што такое? — сказала Захарха. «Як бы ты одна такая думаешь?» «Ох, перебыло таких тут, ох, перебыло!» В очи ходоськи так само горели, дикие, полные отчаю, не верилося ничему. Дело это простое, дявочае. Няма чего тут. Захараха пайшла да палічкі, вярнулася са шклянкай нейкага настою. Наут выпе. Супакойся. Хадоська паслухмяна ўзяла, а зубы яе дробна, трывожна калаціліся аб край шклянкі. От і ўсё. Лічы ўжо нічога няма, сказала Захарыха. Як не было. Ай, кроў яшчэ будзе ісці, але ты не думай нічога. Так і трэба. Так лічы ўсё ўжо. Няма нічога ў цябе. Всё казалася таким страшным таким балючым, што дзіва як хадоська выцерпела, балела, балела як ніколі, нішто. Але горш за ўсё было страшэнна брыдка, агідна, сорамно, так агідна, так сорамно, што калі скончылася, яна не магла вачэй падняць, хацела, бегчы адсюль. Абы куды толькі не бачыць, не чуць нічога. Захарыха сама правяла хадоську за лес. Хадоська шла стомленая без меры, дзіўна слабелая, чуючу сабе нязнаную страшную спусцеласць, з тупым здзіўленнем думала, што вакол яшчэ той ж самы вечар, які нядаўна пачынаўся, калі яна прабіралася сюды. Той жа вечар толькі сцямнела так, што дрэваў не разабраць. Так мала, прайшло часу, а колькі перадумана, колькі перажыта, і як усё здаецца, перамянілася. Яна гэта ўжо не яна. Гэта другая хадоська. Яна, перамянілася. Зусім незнаёмая. Вечер быў, здаецца, той самы. Толькі пацямнела. Тады толькі пачынала цямнець, а цяпер змрок. Дрэвы, здаюцца плямую і сцежка плямую святлейшай трохі не ледзь шарэі ўсё так хутка абышлося а здаецца зусім не хутка много здаецца часу прайшло і так важка на душы так пусто так брыдка і нядобра перад ты Богам. Ён жаліцца. Ён даруе. Даруй. Божачка. Ты ж усё знаеш. Даруй. Бабка доська пачула палёгку, калі знахарка прапала ў змроку. Цяпер хадосьцы хацелася пабыць адной, ні з кім не сустракацца, ні з кім не бачыцца. Адной з тым нядобрым брыдкім, што гняло, прымушала стараніцца ўсіх. К цётцы хадоська не пайшла, абышла полем і сяло, каб ненарокам не сустрэцца з кім-небудзь са сваякоў, абмінула як і ў дзень алешнікі, а на балоце абхапіла яе грознай цемрай. Хадуська падалася кратком пільна прыслухоўваючы і падступіў, зноў сціснуў грудзі страх: Божа, не карай мяне. Даруй, Божа! Абышлося яна прабілася цераз грэблю ціха. Але як толькі зажаўцелі рэдкія агеньчыкі з сяла, нядобрае брыдкае ажыло ў яе душы зноў. Каля чорных хат стала зусім нібы не сваё сяло чужое, і ісці наважылася няскора. Падалася, тулячыся да платоў, боючыся сустрэцца з кім-небудзь але ніхто не спаткаўся. Дома таксама спалі. Маці прачнулася, прамармытала пра сон, што вячэра ў печы, а хадоська адказала ёй, што есці ёй не хочацца. Але хата свая а, здалася, чамусьці не такой, як раней. Чамусьці усё іншае. Хадуська хутчэй раздзелася і лягла, накрылася з галавою посцілкай. Нічога не чуць, нічога не думаць, хутчэй заснуць адразу і прачнуцца, забыўшыся пра ўсё. Але чамусьці не спалася. Усё, што бачыла, наплывала і наплывала ў памяць. Было чагосьці вельмі шкода. И так было горко, и так хотелось плакать. И она плакала, душачыся слязьмі, і баючыся, каб хто-небудзь не пачуў яе, са слязьмі і заснула. абудзіў яе трэск агню ў печы, рыб дзвярэй. Маці гадавала сняданне. Бацька скінуў абярэмак дроў. І хадуська хацела як заўсёды ўскочыць, адзецца, але як толькі варухнулася, пачула. Унізе жывата нешта апякло як агнём. Сарочка была мокрая, і яна паднесла руку к вачам. Кроў. Нічога, супакоіла сябе хадоська. Ну Захарха казала, што кроў будзе, каб не пужалася, так, мабуць, трэба. Яна больш занепакоілася аб тым, каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца, што з ёй. Увесь дзень хадоська хадзіла, завіхалася, як магла старалася адагнаць, заглушыць сорам, прыкрасць, што ніяк не хацелі не адступацца не ціхнуць. Не магла глянуць у вочы бацькам, здавалася вось-вось даведаюцца пра яе ганьбу, Але ж так было нядобра. І калі б толькі адна тая пакута, што на душы, Але боль, рэзкі боль, рэзаў яе так, што губы кусала, каб не застагнаць. Яна са страхам заўважала, што ўсё больш, слабее, ноги подъеднаются, только б не упасть, дотрывать до вечера. Обнадеивала, сама о себе сутяшала. Ничего, ничего, пройдя. Под вечер мать послала ее у склеп пронести бульбы, але ледь хадоську зняла коробку з бульбай, як рыскі боль пронізаў, такі востры, такі моцны, што аж зацяло дыханне, і адразу ж няспынна пайшла, палілася кроў. І яе хапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як выбралася ў гару, калі выйшла з прыгрэбніка, галава закружылася, так што яна ледь не ўпала, а ўсё ж неяк, дацягнулася да ганка, і вось тут ужо без сілы аб'ехала са ступенькі. Людзі пабачаць, падумала яна з трывогай, але ўстаць ужо не хапіла сілы. Яна на ўколенцах дабралася да парога, чапляючыся пальцамі за дрэва, паднялася, увайшла ў сенцы і адчыніла дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла яе збялелы твар, як жахнулася. Точачка, А што з табою? Хадоська важка дапала да ложка і павалілася. Thank you. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.